เป็นตอไปเพราะว่าที่พวกเราได้ได้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจบ้าง เกิดความสงสัยบ้าง สิ่งต่างๆ เหล่านี้นะพระพุทธเจ้าท่านท่านได้แสดงไว้เมื่อสองพันหกร้อยกว่าปีแล้ว是佛陀两千啊六百年前就已经告诉我们的พระพุทธองค์ก็เริ่มต้นจากการที่ท่านศึกษา ตัวของท่านเอง พวกเราก็เหมือนกัน พวกเราก็เริ่มต้นจากการศึกษาตัวของเราเอง ถ้าเราศึกษาตัวของเราเอง มาก ๆ เราก็จะเข้าใจเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าท่านเข้าใจตัวของท่านเอง佛陀也是从他的自身啊开始修行啊，那跟我们在座的每一位一样。 也是我们来看自己在自身上许下的。พระพุทธเจ้าก็มีกายก็มีใจ พวกเราทุกคนก็มีกายก็มีใจเช่นกันเรื่องของกายนะ ก็มี มีเกิดแก่เจ็บตาย มีหิว มีร้อนมีมุ่เมื่อยเหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละนะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เหมือนก้อนหินหรือว่าเป็นรูปปั้นที่นั่งเฉยๆแล้วก็จะไม่มีเจ็บไม่มีเปลี่ยนแปลง这位西塔的王子呢，当年坐在菩提树下。 也会冷，会热，会饿也会腰酸，也会背痛。跟我们啊每个学员坐在这里用功是一样的。อันนั้นที่พวกเราปฏิบัติแล้วมีเมื่อยบ้างมีเจ็บบ้างนี้ก็ก็ไม่ใช่ผิดปกตินะ อย่าไปคิดว่าเราผิดปกติ หรือว่าเราจะต้องทำให้มันไม่เมื่อยไม่เจ็บ ถึงจะดีอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ท่านท่านตั้งใจจะให้ทำเช่นนั้น会想到 永远，都不冷不热不生不痛啊，不饿啊，不会有念头那你就错了。บางครั้งเนาะเราปฏิบัติแล้วมันหายปุกหายเมื่อย หรือว่าหายเจ็บมันเกิดความสบายเกิดขึ้นนะเราก็จะไปหลงดีใจกับมัน มันก็เป็นเพียงแค่อาการหนึ่งของกายที่มัน ปลดเปื้องความทุกข์ความเจ็บออกไป แต่วันนี้หรือว่าวันต่อไปเดี๋ยวมันก็มีเจ็บมีเมื่อยอีกเป็นธรรมดาอย่าคิดว่าโอ้เราผ่านความเมื่อยได้ ต่อไปมันจะต้องไม่เมื่อยอีกอย่าไปคิดเช่นนั้นนะ前两天来呢有山有洞，那这两天呢有的人好了很多啊，就是说嗯好了。 不酸不疼的人啊，你要小心哦！啊，等一下会有第二阶段的疼痛啊，就跟就跟我们的困是一样的。前两天有些人很困，过了两天不困，那么你也小心哦。第二阶段和第三阶段过程即将到来。กินเหมือนกับเรารับประทานอาหารเรากินข้าวแหละ เดี๋ยวก็มีอิ่มเดี๋ยวสักพักมันก็หิวใหม่ ร่างกายก็เป็นเช่นนั้น เดี๋ยวก็มีเจ็บ เดี๋ยวก็มีหายเจ็บธรรมดา我们要学习的不是让它永远的不痛，也不是让它啊永远的没有念头。我们要学习的是从这些东西的生灭变化中啊，去看到它的事实真相到底是什么。 ดังนั้นเนาะสรุปแล้วความทุกข์ของกาย แล้วก็เปลี่ยนตามความจำเป็นตามความเหมาะสมเนาะไม่ใช่เป็นคนกับความทุกข์แต่เราก็เปลี่ยนใช้สติใช้ปัญญาในการเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขมัน最后呢，这两天大家，还是要好好的照顾好自己的身体。 那如果是啊很红啊很酸很麻很胀的时候，还是要用你的决心，适时的去让它去改变啊一下你多红。แต่ปัญหาใหญ่ของของคนไม่ไม่ว่าจะยุคเรา หรือว่ายุคก่อนเรา หรือว่ายุคต่อไปก็คือ เรื่องของจิตใจ ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องของจิตใจเนี่ย มันจะทุกข์อยู่ร่ำไปนะตั้งแต่เกิดจนทั่งถึงตาย หรือถ้ามีชาติหน้าอีก ก็ต้องวนกับความทุกข์นี้อีกต่อไป这个身体事情，我们啊，有的时候能够啊，把它作为适当的一个调节或者缓解，但是心理上的问题 确实的就是，是某个人啊，确实每个人从生下来一直到离开这个世界，总也搞不清楚事情。พระพุทธเจ้าบอกว่าสังขารก็คือร่างกายแล้วก็จิตใจมันมีความไม่เที่ยง มีความเป็นทุกข์มีความไม่ใช่ตัวตนนี่เป็นธรรมดา 这世界的人都不了解一个真理，这真理是什么呢？就是这世上一切万物，包括你生的心在内，它是无常、苦、我的。เรื่องของจิตใจเนี่ยเนาะเป็นสิ่งที่สำคัญแต่บางคนจะสงสัยว่าทำไมเรารู้สึกอะไรที่มันรู้ว่ากายเคลื่อนไหว อะไรที่มันรู้ว่ามันมีความคิดอะไรที่มันรู้ว่ามีอารมณ์ไอ้สิ่งที่รู้ก็คือจิตใจที่มีสตินี่แหละ ที่มันเข้าไปรู้เข้าไปเห็น我们通过一下一下动，我ผ่าน知道啊，通过观身就能够清楚看到这件 สมมติเหมือนคนที่หมดสติหรือว่านะเรียกว่าโดนวางยาสลบบางทีร่างกาย มันมีความเจ็บมันมีอาการผ่าตัด แต่จิตใจมันไม่รับรู้เพราะอะไรจิตใจมันอยู่ตำหนหา แต่จิตแต่ร่างกายก็โดนกระทำไป เพราะว่าสิ่งที่รับรู้คือเรื่องของจิตใจที่เข้าไปรับรู้或者做手术的人，可能是身体上的疼痛是它很疼了但是我们通常会把自己内心 的念头，或者说那种恐惧，加上担忧啊，加上害怕，全部都加注在、作用在你这个生病的身体，或者要去手术的这个身体上啊。那就是说，最后就不知道到底这个身体有病，还是心有病。对吧？我ัพวกเราตายเนาะจิตใจไปไหนก็ไม่รู้แลมันก็ ร่างกายก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวไม่สามารถทำอะไรได้ แม้กายจะเป็นเหมือนเดิมนี่แหละนะแต่จิตใจไม่มารับรู้ จิตใจไม่มาทำตามกายก็ทำอะไรไม่ได้大家一定要看清楚这个心啊，就是说，比如说，再比如说，当你离开这个世界的时候，死了的时候，嗯、有的人 已经死了，但是他的身体还完好无缺的躺在那里。尊者说：“问大家，哎，身体还好好的，为什么这个人已经不能说话，不能睁开眼睛？为什么？”แต่เรื่องของจิตใจเนาะพระพุทธเจ้าท่านตัไปบอกว่าจิตใจ มันมีการเกิด มันมีการดับนะคือจิต มันเกิดทีละดวงแล้วก็ดวงดวงต่อไปเรื่อยๆมันไม่ใช่เป็นหนึ่งเดียว แล้วก็เรียกว่าคงที่ตลอดเวลา หรือว่าหนึ่งเดียวแต่มันเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาไปจริงคือการเกิดดับของจิตแต่ละขณะอ么，า想要强调的是 最重要的还是要照顾好这一念又一念的心。那我们在用功的过程中，啊，在座的大部分都是初学新学员，那慢慢的去用功，慢慢的去呃，去去努力，那么你会发现啊，这个心它是不断生灭的，生灭的这程中。 就像一个一个的啊，泡影，水泡啊，它是生的灭，生的灭，一个一个一个的啊，不是我们过去的之间有认为的我就是一个我，从五岁或者从生下来直到往生都是这个我，所以说不是，它是生命，生命，生命，生。 不断的在生灭的过程中变化的。บางคนอาจจะรู้สึกว่า เราสามารถรับรู้หลายสิ่งหลายอย่างได้พร้อมกัน เช่นตาก็เห็น หูก็ได้ยิน จมูกก็ได้กลิ่น หรือใจก็สามารถคิดนึกหรือว่ามีอารมณ์ได้ เรารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน แต่ที่จริงมันเกิดขึ้น ทีต่อเนื่องกันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นพร้อมกันแต่จริงจิตของเราแหละมันรวดเร็ว แล้วเข้าไปรับรู้เทียอารมณ์เทียอารมณ์เทียอารมณ์ต่อไปเรื่อยๆ昨天我们有师兄说，他可以觉知当下的动作，也可以同时听到声音，啊，也可以同时看到啊这个相，各种各样的这种相。那听者说啊，不是这样的。 是因为它生灭的速度非常的快，大家仔细听哦，这个非常重要。因为它生灭的速度非常的快，你就错误的认识了，说它是一个东西。其实不是一个东西，包括我们在日常生活当中很多事情，它的生灭的速度快到你无法想象这个程度。 所以你把它看作是你的东西，即使不是。เอาตัวอย่างอันนี้สมมุติเป็นรูปธรรมเนาะสมมติว่ามือเนี่ยเนาะคือจิตใจนะบางทีเนี่ยมือก็ไปไปใช้จิตใจเดี๋ยวก็ไปดูอะไรก็คือไปหยิบติดนะไปไปเปิดเพลงนะเดี๋ยวมันก็ไปเลียนมาฟังบ้าง 所以说，所以你在用功的时候要能看得到，不光是在手的动作进行，有时候比如说他要去拿一下他的杯子，他要去拿一下他的杯子，那么他的念头先生的念头，我要去拿杯子。 然后这个念头都灭了，变成笨拙的手去拿杯子，这个手经常升起了，然后拿好杯子拿起来又灭了。不知道大家听懂了没？แต่ส่วนใหญ่เนาะถ้าจิตของคนที่ไม่ฝึกส่วนใหญ่ก็คือว่าจิตเนี่ยมันจะประกอบกับอารมณ์หรือประกอบกับความคิดตลอดเลยสมมตินี้คือความคิดคิดเรื่องนี้จบ แล้วก็ไปเห็นเรื่องอื่นต่อไปเรื่อยๆพอตาไปเห็นรูปก็เกิดความคิดแล้วก็เกิดความชอบเกิดความไม่ชอบก็ต้องปรุงต่อไปเรื่อยคือมันจิตเราที่เราไม่เคยว่า มันเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆ那我们平常的念头呢？呃，平常它是没有看到这一点，大家认为自己的思维和自己的念头是一条直线。 就是就像他一直拿着这个杯子，一直拿着它，永远留不下一然后呢，就在里面生出了很多个天枝加叶。然后呢，最后就变成了好坏习惯、不习惯这样的一些东西出来。然后呢，有的人可能在喜欢、不喜欢中，喜欢，然后想得到，想得到的，然后想控制，然后想让它变得永恒。 接下来搞出很多很多东西来，然后就错误的认为它是一个东西，其实不是，它不断的在生命你要看到它。ทำไมการปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นก็คือว่าให้วางความคิดต่างๆก่อนก็คือเนี่ยจิตที่มันก่ออารมณ์สมมตินี้มือข้างซ้ายเป็นกายเนาะให้จิตเนี่ยมันวางจากอารมณ์ความคิดหรืออะไรต่างกลับมารู้กายนี้ก่อน กมบรณูนี้ก่อนก็คือทำให้จิตนั่นมันว่างจากอารมณ์ให้มันจิตเกิดความรู้ตัวกับกายที่เคลื่อนไหวมือเลยก็เลยว่างจิตก็เลยเกิดความว่างก็คือเกิดความปกติ嗯，就是说，比如说他的左手是身体，啊，右手啊是我们的心。那么这个心呢，一直去抓这个东西，所以他才一直做抓杯子动作。 我们的心一直在抓着一个东西，然后错误的认为它是一个，然后它是长时间的，都是一个，都是我和我所有的东西啊。然后呢，就在里面坚持加业，像刚才讲的那样添油加醋的，然后说出很多句子来。那都变成大家以前一直紧抓不放的东西，现在让你收起来都不理它。 心中的不理他，回到当下的身体的动作上来啊。就像有人讲，我们常常讲这个身体它在，但是你从来没有好好的利用它啊。เนี่ยคล้ายๆเนีสมมติมันกายเคลื่อนไหวนะจิตก็คอยรู้กายเคลื่อนไหวจิตก็คอยรู้คือมันเกิดขึ้นพร้อมกันกายเคลื่อนจิตรู้กายเคลื่อนจิตรู้ 那么，他认真听好是非常重要。那么，我们让放下你的念头和你一直抓得很紧的东西。现在你的身体动，哪哪动；身体一动，心就知道。大家看，这个身体和心的距离。 不是身体动，心就知道；是身体动，心就知道。他像一个旁观者一样，能够看到身体在动，身体在动，心就知道。从以前是身体动，心一直抓着那个东西，根本不理会，就动不动。那么现在是身体动，心就知道，做一个旁观者，清楚的看见自己的每一个当下。 แต่ถ้าเราทำแบบสมถะคือทำแบบสมาธิคือเราจะเอาจิตนะ ไปเกาะอยู่กับลมเช่นนะเกาะอยู่กับมือนะมือมันเคลื่อนก็จิตเกาะอยู่กับมือเท้ามันเดินก็จิตเกาะอยู่กับเท้าลมหายใจเข้าหายใจออกก็จิตไปเกาะไว้แล้วก็แช่ไว้นี่คือสมถะคือแบบนี้那什么是我们讲的生活它定呢？那种日心一处的那种定呢？ 说还是这只手是身体，这个是身体哈，这个是心。那么身体一动，心就拼命的抓紧这个身体。我们给它叫住在身体里面，或者陷在身体里面。这跟陷进念头没有任何的区别。陷在里面，你拼命的抓紧它，啊，怕它跑掉。 因为所有学习啊、修习生活打定的人，都认为有一个真实的身体存在。如果没有一个真实的身体，他怎么入定？怎么去抓紧啊？所以越修越偏，越修越远。他可以这样如果可以这样，很厉害啊！这种逻辑被搞得我太难。 มันเข้ามันออกมันเข้ามันออกทำไปแบบนั้นเรื่อยๆพอสุดท้ายลมหายใจมันเหมือนจะนิ่งจิตเราก็เลยนิ่งอยู่เฉยเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้คือความสงบเราก็เลยแค่ความสงบป็นไว้นี่คือการที่เราจิตไปเกาะอยู่กับอารมณ์พอเกิดความนิ่งเกิดความสงบแล้วเราก็เกิดความพอใจอันนี้แหละคือเรียกว่าเป็นสมาธิแบบนิ่งแค่所以我们才常常让大家学习 如何去拿捏一个中呢？刚刚好就好。同样的道理啊，如果你紧抓这个身体，也握也变成另一个东西；如果你紧抓这个念头呢，那也一样每天是像以前那的弹忙丢起。所以你一定要在中间做一个旁观者，清楚的看到你的身，的同时也能够清楚的看到你的心。那么这个又讲到。 好像很多以前打坐的人，我们在座可能以前有很多人都打坐，虽然说啊，对于他们两位来讲，这个以前打坐的经历，他们应该不比大家差。那因为他们也做了很多很多年了，包括我们的小尊者，他从几岁就开始打坐啊，一直到学习动中。他说我们的呼吸，打坐的时候一般都是呼吸哈。 做呼吸，从越来最开始是很粗的，然后慢慢的越来越细，越来越细，越来越细，细到好像没有呼吸一样。有人说，很多人都停留在这里，以为自己这个是一个神奇健康，或者自己开悟了，或者怎么样。其实，有人说你是住在那种宁静当中。 างทีสมถะนี่คือ คือคนประกอบมาเพราะเราชอบความสงบอีกอย่างที่จริงมันมีความกลัวเลยนะกลัวที่เราจะไปที่ฟุ้งซ่านคล้ายๆเรากลัวจิตเราจะไปปลุกแต่งเราจะไปก่ออารมณ์ไว้ที่จริงในความสงบเนี่ย มันก็ยังมีความกลัวกลัวอะไรกลัวความรุ่นวายกลัวความไม่สงบเราก็เลยก่อไว้ 就是说，呃，不是说这样观呼吸不好，而是，而是说，嗯，这样修下去的人，在他们的经验中看到了，百分之九十九点九的人就会停留在这里，走不下去，啊，然后就一直贪着这种灵性啊，就开始变得啊，有一点跟其他不一样。 而且在这种宁静中待久的人啊，他的诚心非常的重要。现在跟里要讲的是，我们的心就是会靠两边，不是非常的贪夺的去贪夺世间的这些欲望啊，拼命的去折腾、来嘛，就是让自己掉到另一个境界，就是诱风，不是非常的折腾，就是诱色。 因为他讨厌念头，他讨厌烦恼，不想让这些烦恼的念头再来到他的心所以他就从一个极端跳到了另一个极端。啊，้นวิธีเราฝึกตรงนี้เนาะเราไม่ใช่เอาจิตไปเกาะไปสงกัายเคลื่อนไหวส่วนใดแต่เราแค่รู้ฉะนั้นพอมันไม่เกาะมันไม่แน่นเนาะแต่มันก็เลยทำให้มีโอกาสที่จิตมันจะไหลกลับ ป็นเศษอารมณ์อีกก็ไม่เป็นไรพอเรารู้ตัวเราคิดแล้วก็กลับมาใหม่นะรู้ตัวเราคิดแล้วก็กลับมาใหม่แบบนี้มันจะดีกว่าคือตรงกลางจิตไม่ได้ตรงกลางระหว่างการปฏิเศษอารมณ์กับความคิดกับการไปติตไปแค่กับอารมณ์จิตไมันอยู่เหนือก็อยู่ตรงกลางแบบนี้那能够真正的觉性，是超越你要落的这两边的。 啊，它是超越苦与娱乐的，啊，大家可以在今天的过程中好好的去体会一下，真正的决心他清楚明白，啊，然后真的讲它非常的清净，它本来就清净，啊，你只要是一念决心提起，个人放轻松，跟这一念决心在一起，啊，前面一个词，时常的，时而。 跟正念觉性在一起，就已经很好了เนี่ยนะพระพุทธเจ้าสอนทางสายตาคือตรงนี้นะภาพที่สุดโตในการไปออกไปขึ้นกับอารมณ์ใดเราไม่ว่าจะเป็นความสงบก็ดีหรือว่าความรู้ท่านก็ดีท่านที่อยู่ตรงกลางระหว่างทางตรงนั้นตรงนั้นก็คือว่าไม่ติดทั้งสองฝั่งก็คือความสงบอาจจะเกรียบเทีบเป็นความสุขก็ได้ 所以用功的过程中就是要去拿捏他这个度啊，太松了，你心就开始放力，然后被什的妄想的飞；太紧了，有点成急空空的啊，不是反人怪怪的，就是啊，啊进入到那种神仙的境界。 啊啊，那么就是要拿捏自己的中道，这个也简单。这个跟我们回到日常生活当中是一模一样的，不管你工作、学习，都要去拿捏中的，要刚刚好就好。包括跟这家讲，嗯，父母在家里教育小孩也是一样的啊，不要对他们要求过高，要求太高也会出问题啊。 那你如果太放松呢，小孩子又肆无忌惮的，没有规矩，不懂事啊。จิตมันเป็นสภาวะที่เป็นปกติธรรมดาะแต่เพียงว่ามันจะไปเสพอารมณ์ที่เป็นทุกข์หรือเปล่าหรือว่ามันจะอยู่กับสภาวะปกติจิตมันก็มีสองแบบคือจิตที่เป็นปกติกับจิตที่เป็นเสพอารมณ์แล้วมันทำเกิดความผิดปกติของจิตไป 比如说，我们的心呢，就有两个东西，一个呢是很正常的、正常的部分，也就是当你跟觉性在一起的时候，你心非常的正常，很清净、很光明。那么还有一部分呢，就是会时不时的被这些啊自己这些贪嗔痴的欲望所欺骗，然后就被他们奴役，跟着他们不停的跑。 到处的去折腾啊，这边的东一定要看清楚。บางคนก็สงสัยว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจเช่นความคิดเนี่ยอะไรต้องเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรเนาะเราแบ่งความคิดเป็นสองแบบความคิดแบบหนึ่งเรียกว่าตั้งใจคิดอีกสิ่งอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าไม่ตั้งใจคิดหรือว่าเรียกว่ารักคิดก็ได้ไอ้ความคิดที่ตั้งใจคิดเนี่ย ไม่ได้ผิดปกติเนาะ เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะต้องคิดหรือว่าจะต้องทำ อันนี้ไม่เป็นไรเนาะเช่นคิดที่จะพูด คิดจะไปทานข้าว คิดจะไปเรียกว่าเอาเสื้อผ้ามา มาทำให้ร่างกายอบอุ่น อันนี้ก็เป็นความคิด อันนี้ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็คิดได้ แต่ความคิดที่ไม่ตั้งใจเนี่ย คือมันนำมาซึ่งความทุกข์ 所以我们在这一个功，要清楚自己的呃这个目标到底在哪里啊？那没有讲个念头，念头其实已经过了，是在讲念，念头里面、妄念里面分两种啊，一种是我们故意去思考的一些事情，就是说，比如说这两天很冷，我故意的去多打这件衣服来让自己。 你温暖一些，这个没错啊，呃这是正确的。那么还有一些，呃，我们在用功啊、学习、工作过程中，我们故意的啊，就让自己认真的读书啊，认真的做一些事情，这都没有错。那最让我们觉得怕的啊、可怕的，是什么呢？就是那些偷偷摸摸跑进来的念头。 所以说，就是这个起念头让我们升起了感纳和痛苦。希望大家听懂。เนาะคืออย่างเช่นเนี่ยสมมติตัวอย่างง่ายเช่นอาตมาจะกลับไปที่ห้อง ไปถึงห้องก็ต้องคิดว่าเออก็ต้องระลึกรู้ว่าเรากุญแจไว้ในกระเป๋าตรงไหนเพื่อจะได้ไปหยิบกุญแจในกระเป๋าที่ถูกก็จะเจอมันก็ต้องใช้ความคิดแค่แบบนี้ไม่เสียหายแต่คิดแล้วก็วางไป 那比如说，我和他子现在检修，用工时代结束了，他要回去他的房间，新窑房。那他接下来的思维就是我的钥匙，我的钥匙在哪里？我必须把钥匙拿出来才能把门打开，才能进去，对吗？像这样的念头没有错。 所以它用小样的心，等它找到亮式，它走到那个头，他们打开。这样子的思维没有任何的错误。แต่ถ้าสมมติยกมือตั้งใจฟังอยู่แล้วก็จิตไปคิดว่าเอากุญแจไปตรงไหนไปคิดในเรื่องเนี้ย อันนี้คือมันเป็นเรียกว่าสิ่งที่เราเรียกว่าเที่ยงโผก็คือความปรุงแต่งความปรุงแต่งของจิตมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ที่ต้องเกี่ยวข้องกับตอนนั้น比่说 坐在这里不到十分钟，尊长说摊子前啊，坐在这里不到十分钟，突然想起，哎，我等一会儿要回去，我等一会儿运动结束了要回去老西，那我的钥匙你放在在哪里？然后就一边做手动作，一边想钥匙在哪里，想来想去呢没有用啊，要停下来手动作，把手放到看边，慢慢放，再抬头。 这时候该做的事情是什么动作，而不是去找钥匙。这就不对啊。那如果我们修好了以后，我们可以利用这些念头。 做很好的事情做对的事情，而不是被这些偷偷的外面所利用啊。每天呢，不仅把自己搞得很烦，也把身边的人搞得很烦。แต่เราในที่นี้ไม่ใช่ตัวตนที่เป็นคนเนาะ แต่เราในที่ที่พูดหมายถึงว่าสติปัญญาในการอิตความคิดมาใช้ในการ

去做一些该做的事情啊，一些利益他人的事情。เนาะถ้าเราชัดเจนว่เนี่ยความคิดมันต้องมีสองแบบเราก็จะสามารถใช้ความคิดได้ เวลาเรากลับไปที่บ้านเราทำการทำงานเราก็คือคนที่ใช้ความคิดแต่ถ้าสมมติเราทำงานตอนนั้นเราใช้ความคิดแต่พอมาตอนนอน 那我在用功的时候，呃，就想全部都是用功的事情。等我们回到生活当中、工作当中，脑子里就多想一些工作的事情。那如果在这里用功想的是工作的事情，呃，回去上班了、工作了，每天想。 在那里禅修的时候多好，多清净，这里好吵啊，真的很讨厌。เนี่ยดังนั้นสิ่งสิ่งที่พระเจ้าสอนเรื่องสติปัฏฐานเนาะก็คือการมีสติรู้กายเนี่ยตาที่มันเคลื่อนไหวที่มันหยุดนิ่งเนี่ยให้เรารู้ไปเรื่อยเนะนี่จะเป็นหลักในเบื้องต้นให้เราเรียกว่าออกมาจากความคิดออกจากอารมณ์ก่อน 就是要学习从你过去的这个模式中出来啊，从你的所有的思维观念中出来。แต่มันก็มีอ่า เรียกว่าฐานที่สองเรียกว่าเวทนาก็คือความสุขความทุกข์แล้วก็ความเฉย ที่บางทีมันก็แสดงปัดเรียกว่าตัดเปลี่ยนไปแสดงให้เราเห็น 那在用功的过程中，或者回到生活当中，也会还会有一些受感受的受，一些关于受的，关于受的事情，一些念头、一些东西出现。那同样的啊，你要。

เรียกว่าเป็นความฟุ้งซ่านบ้าง เป็นความรักบ้าง เป็นความโลภบ้าง หรือว่าเป็นความเป็นปกติที่เกิดขึ้นบ้างเราก็เห็นมันตามความเป็นจริง那要提醒大家的是，啊，这个受啊不好受。那么受出现的时候，受中没有一个真实的我在。 如果咒语出现这样一个“我”字，这个咒就那么那么的难受，那么那么的痛苦啊！那所以我们在这里讲的所有的东西，你一定要用得上啊！不是在书本上看两遍啊，真的想一想是真的事情都不会去啊，而是要在你的日常生活当中的啊，每一点一滴中，每一个思维中。 มีตัวนึงคือเรียกว่าธรรมารมก็คือกระบวนการ ถ้าจะพูดง่าย ก็คือว่าเป็นกระบวนสภาวะของธรรมะต่างๆที่เกิดขึ้นที่แรงธรรมะก็คือเรื่องของทั้งรูปแล้วก็เรื่องของทั้งนามแหละที่มันแสดงผันเปลี่ยนไปเรื่อยก็คืออย่างเช่นขันห้าก็แสดงรูปร่างอะไร เราก็เห็นไปตามความจริงเช่นนั้นแหละอันนี้คือกระบวนการที่เราสามารถมีสติกับการเห็นการแสดงของธรรมาลงได้那么，呃，这些所有的这些事情呢，都是我们嘴里讲出的啊，你一定要老老实实通过我们实干、实修。 是自己亲身、亲眼看的啊，它才好用，不然不好用啊，不然很难派得上用场。คือกายนจิตธรรมเนี่ยที่จริงนั้นเขาแสดงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เราเกิดแล้วตั้งแต่เราตายเนี่ยหรือจริงแม้แต่เราตายแล้วนะเขาก็ยังมีสิ่งอื่นที่แสดงเรื่อยเราก็เห็นแค่ว่าจำสติคอยรับรู้สิ่งที่เขาแสดง 我们讲佛教的身受心法，身在这里我每天看到，受刚才也讲了，那心啊我们也每天都在讲心啊，法就是你啊通过你的觉性不断的去看到事实真相而升起的真。 所以，嗯，功成不是大家想象的那么简单，只是我们讲的通过观身清楚的了心，而是你深入的去修下去，身受心法一并出现。那那，那在有，有瓦行的，那在有金巴，他有，那那有偏哪？萨婆瓦、萨玛罗、萨瓦、桑巴。 ตั้งแต่รูปขึ้นมาเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลา มันแสดงละครให้เราดูตลอดเวลา เราก็สามารถที่จะฝึกมีสติได้ตลอดเวลาที่เรา比า说，我们在这里坐在这里啊，没有人对你说话啊，没有人理你，但是所有的身受心法里面的东西 一定你都能够清楚的看到，一定都在对着你表演给你看，而且他还是变装的表演给你看，所以你要利用他，开始学习他。แต่สิ่งสำคัญเนาะมันไม่ใช่ความรู้ตาตาพิเศษหรือว่ารู้ตาหนังหรือตาตาที่พระเจ้าคุบาร์จันต์สอน มันต้องสิ่งสำคัญคือเราต้องฝึกให้เกิดความชำนาญฝึกให้มันเกิดความเป็นอัตโนมัติเกิดความคล่องตัวนั่นแหละสิ่งที่สำคัญที่สุด就是说，无数次的、千万次的知道活在当下，能够让你越来越变成一个专业的观身者。如果你不 者还是会陷入到你的念头里，痛苦依旧存在。เพราะว่าแม้เราจะรู้ว่ารู้ว่าตายไม่ไม่ของเราหรอกตายเป็นของธรรมชาติกายมนเปลี่ยนแปลงกายไม่ได้ตัวตนแต่ตอนมันเกิดความเจ็บเมื่อไรถ้าเราไม่มีสติใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นผู้เจ็บแล้วจิตก็เลยกลายเป็นผู้ตายไปด้วย 说我在看很多，一切都是无常、无我的、无我的，不是一个真实的我。看很多，可是你坐在这里用功，马上就进入到身体当中，变成了我的身体。回到家里啊，谁工作中啊，谁损失、损害你的利益、触及到你的利益了，马上就是我的啊，我的。 可以可以动，可以抢，我的。那这本书，这书本上读的那些东西，你去哪里？所以这些东西一定要通过我们的实修、实战中去亲身体会到，它才好用。不然就永远是别人讲的和书本看的。 เราจะรู้แบบนี้แต่ถ้าเราไม่มีสตินะเราจะได้ออกความคิดออกอารมณ์อยู่ด้านไปถ้ามีสติจะทำให้เราเริ่มกลับมาได้ไหวกลับมาได้ไหวนี่คือสิ่งที่สำคัญกว่าความรู้那呃，假如数字啊，这个心，我们做的就是用功，大家都清楚的看到了自己的念头啊，不断的生灭，不断的改正，那哪一个才是你 以前就是，他一来我就跳进去，在里面。现在我们就是让大家，他一来了，快一点，清楚的看到他，轻松的回到当下的身体的洞上。无数次的回来，千万次的回来，让你学会了另一种模式，的另一种习惯。是当希望妄念出现，压根就不理他，马上回到刚才的路上。 ตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่านะพระพุทธองค์ก็ฝึกมาเช่นนี้ ท่านสอนผู้อื่นก็สอนเช่นหมีอนกันอันนั้นนะมันอยู่แต่พวกเราเนี่ยเราจะฝึกตามที่ท่านสอนไม่มากหรือน้อย ชำนาญหรือว่าไม่ชำนาญ อันนี้เป็นเรื่องของเรา ไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าแล้ว那你能不能够快速的看到，能不能够轻松的回到当下的动作上？ 这是你们自己的事情，也是你的功夫，这跟活佛没关系。我都已经告诉你方法了。这跟我们的任何一个老师和身边的人没有任何的关系，这是你要自己去修的。所以，我们不正的在想他，想说要老实。很多人不老实。 一个礼拜、一个星期不用一次功，然后来告诉我们都才好用，那怎么好用呢？แต่ก็เปิดปากแล้วอีกอย่างหนึ่งบางทีบางคน พอเราอยากจะฝึกเก่งๆหรือว่าเราอยากจะออกจากความคิดเร็วบางทีการจะไปเพ่งจ้องว่าเมื่อไหร่จะคิดจิตเราก็เป็จะจ่อหรือว่าเมื่อไหร่จะคิดมันจะได้ออกมาเร็ว 那还有一些人呢，可能用功的时候很认真，然后最近的时段呢，并没有什么呃，没有什么境界出现。那这些人，就是说他要提醒他们，啊，这些人呢，很容易走上道的 那就是说，你要知道，你在等着你的境界出现，等着你的念头出现，这也是一个妄念，你也是住到这样的情绪里面去。有บางคน在啊，啊，这种聊天，他把外边猫和牛啊，就住身体，把房子，啊，啊，忘记就。 เราพยายามไปฝึกสติในการพยายามเอาแมวเนี่ยไปจ้องว่าเมื่อไหรหนูจะมาเราจะตะปุ๊บมันทันทีอันนี้ก็ไม่ใช่นะ แมวก็มีต่างหากแต่พอหนูผ่านมา แมวก็จะจับไม่ใช่แบบไปคอยจ้องอยู่ที่ดูว่าเมื่อไจะออกมาแบบนั้นแมวมันจะเครียด这个讲到很多人看呢，ื本书之中写的 猫和老鼠这个事情啊，就是说，很多人都用功的时候就开始变成一个这个这个这个很好的呃很负责的这个猫，呃绝对不贪婪，每天就跑到那个洞口去瞪着他盯着他，什么时候出来我好一下子扑上去。可是这样的人，你们有没有发现？ 往往你的老鼠会出来，它会出来给你看。然后你这样做的结果是你很不舒服，因为你非常紧张的瞪着着子个洞口在看，你把自己搞得胸闷、头晕、恶心，甚至于身体会生病。 แสดงตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติของเราในวันนี้ แล้วก็วันต่อไป所以我们才说，如果你没有念头，一个念头都没有了，那不一定是真觉啊。嗯，我感我感觉啊，这个，我。 ว่าเขา็ีข่าวให้เขาอาจจะเดินเดินขูเขาอะไรในรูปเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ในอารมณ์เดียวกันที่มีเขาที่เดินออกจากที่นี่มีคนอะไรี่ทีนี้มันมันมันก็มีความคิดวุ่นวายโผล่มาแต่เรื่องเรื่องเดียวกันก็ทำนานแบบนี้จะต้องเขาไม่สามารถ เขาคิดที่จะเดินขึ้นไป หรือว่าหรือว่าเรื่องอะไรคว่าคือให้สติอยู่ปัจจุบันนี่คือทุกวันที่เขาทำเพราะว่าเขาจะมีข่าวเขาไม่นอนไม่หลับเขาต้องมีสติตรงนี้อยู่เขาทำยังไงให้มันได้ ขึ้นมีระดับหนึ่งที่มากกว่านี้นะครับคือนะเดินขาวเราไปขอนะเราก็เป็นนักเดินกัน现在是谁要讲跟山家的事情了？我昨่那位师兄是专门登山的，登山家。啊，ก็เราจะเดินทางไกลเดินขึ้นเขา หรือว่าเดินทางอย่างไรก็ อย่างแรกที่เรามีสติก็คือรู้ถึงการเคลื่อนของกาย อันนี้ก็คือการสติเช่นกันนะเราก็รู้กันไปเรื่อยๆแต่บางทีมันมีอารมณ์มีความคิดเกิดขึ้นอ่าเป็นบางทีเดินคนเดียวมันเหงาความคิดที่เกิดขึ้นว่ามันเหงาเกิดขึ้นเราก็มีสติคอยรู้ทันว่ามันเหงาหรือบางทีคิดไปก็เกิดความคิดถึงที่บ้านนะ 或者说，我这个师兄是登山家，嗯，喜欢登山。或者说他也喜欢，他不叫登山，他叫行脚。不知道大家听说过这个词没有？啊，在南中国上面非常的盛行。啊，他作者一年要行几个月。 在他安居之后，就是很多泰国的一些丛林森林寺院的人，两工作的休息，只要安居结束就出去请教，每次最少一个月啊，就是不停的在森林里面走，走到哪去到哪，走到哪睡到哪。嗯，还有一个伞帐，顶着一把伞，很大的一个伞帐，然后旁边一块布围起来就睡在里面啊。有时候是蛇啊什么都是。 在一起睡，然后啊，他说非常很喜欢。那么也有同样的经历那一边走的时候，嗯，可能开始的话我们是一步一步的握在方向，啊，一步一步的照顾好自己的脚，啊，照顾好自己的身体。那么在这个过程中，会有很多妄念出现，会有路边的风景好与不好，也会啊。 很远的，甚至想家、孤独都有，因为他是一个人，他一般都是一个人。有时候有的人想跟他还不让跟，嗯，有时候是这样。หรือบางทีเนาะเราปีนเขาหรือว่าเราทำงานเหมือนกันบางที จิตเรามันอยากจะทำให้สำเร็จ เช่นเมื่อไหร่จะถึงหรือว่าเมื่อไหร่งานมันสำเร็จก็คือว่าจิตเราไปเป้าที่เราสำเร็จแล้ว แต่ต้องรู้ทันแล้วก็ให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการเดินอยู่กับการทำงาน呃，就像昨天大家最多的念头是什么时候到？什么时候能到达那个目然后呢，前途前面就是一片茫然。เนาะแต่เราอยู่กับแต่ระยะก้าวเนี่ยจิตที่ว่ามันจะเป็นปกติ แต่ถ้าจิตเราไปคิดถึงว่า 那如果你一边走一边心想，是什么时候到来或者什么时候我能到达我的目的地？什么时候我能啊，跟我们生活中一样，什么时候我能把这个问题解决？可是我的目标是在哪里？在一步一步的这个路上，可是我们的心已经飞到了目的地。大家看到。 我的心从来都不会真的真正的活在当下。เหมือนกับนักปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเนาะบางทีเราไปคิดถึงเป้าหมายนพระอรหันต์หรือว่าความหมดทุกข์เลย แต่ตอนนี้โอ้ทุกข์เราเป็นหัวตอนที่ยังทุขงต้านเยอะแยะมากมาย กิเลสเยอะแยะเนี่ยถ้าเราไปโอ้ตรงนี้มันไกลเกินถ้าเราก็เหนื่อยแล้วก็เรียกว่าท้ออันนี้ก็ไม่ใช่อยู่กับปัจจุบันเนาะ 那我们的水陆出工也差不多。有的人是第一天一进来就想什么时候能够回去，有的人是第一天一进来就想我什么时候能够变，能够修成阿罗汉。嗯，人就是这样。 红来又不会活在当下，就这一个小小的念头，你的痛苦就开始，你的烦恼也就现。หรือบางคนอาจจะมีอารมณ์ผู้รู้สึกว่าไม่ทุกแล้วในตอนนี้เนาะก็อยากพิ่ประมาณ คือบางทีมันไม่ทุกเพราะว่ามันมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อหรือว่าตอนนี้สติมันตั้งมั่นดี แต่มันต้องไป ทดสอบดูจริงว่าตอนไปกระทบอารมณ์ตอนไปเจอผู้คนตอนไปทำงาน มันจะทุกข์อยู่หรือเปล่า อันนี้เราก็ไม่ประมาทเพราะตอนนี้ไม่ทุกข์ก็ดีละแต่เราก็จะฝึกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะว่าก็ยังละอวิชชาไม่ได้หมด มันก็ยังมีเหตุที่จะเกิดทุกข์ได้一条修行的路上，那跟着家更深的路是一条这个路上，我们可以清楚的看到自己的身。 心的各种各样的变化，那么清楚的在这条路上，去看到这个心，心到底是不是我们的？那我们为什么很多事情完全控制不了？那如果你控制得了它，它应该是你的。我最近呢，我不是在工作呢，就是放，放微波呢。 สอนในสองว่าหักความไม่ทุกอย่างนี่ก็คือในปัจจุบัน ก็คือในปัจจุบันเราสามารถทำได้ทันทีก็คือการเปลี่ยนจากความหลงเป็นความรู้ นั่นก็คือเปลี่ยนจากความคิดกลายเป็นมีสติ นี่คือเราสามารถทำความไม่ทุกข์ในปัจจุบันได้อันนี้อย่างที่หนึ่ง แต่ความไม่ทุกข์โดยที่เชิงเนี่ยเราต้องสะสมในความไม่ทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยจนทั้งมันละอวิชชา 还是一样，我们在这里用功，不让大家讲话，就是为了让大家多清楚的看见自己。那昨天你讲，如果在这个登山过程中，你一直在讲话，就是说他不相信昨天一半的人如果到山顶。 如果大家一直在讲话的话，因为你讲话非常浪费你的精神，然后你讲话的过程中就会进来很多其他人的想法。有人可能说他已走路，同，有人可能说他变好认了。可是我们昨天所有的人都是安静的，非常棒。那好。好，赞叹大家。 所以我们那么有决心的走了那么久，啊，每一个人幸福下来。那重点，好的重点在于我们没有人讲一句话。ที่จริงเปรียบตัวอย่างเหมือนกับคล้ายๆเราต้มน้ำสมมติต้มในเตาฟืนนะเราก็ต้องเรียกว่าให้ไฟหรือให้ฟืนนี้มันมีความร้อนเรื่อยๆจนถ้าร้อยองศา น้ำมันเบื่อใช่ไหมจิตเราก็เหมือนกันก็ต้องฝึกให้มีสติไปเรื่อยฝิกมีสติไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยจนทั้งมันเกิดปัญญารู้แจ้งความเป็นจริงนั่นแหละมันถึงปลดเครื่องความทุกข์ได้ทั้งหมดแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปปลดทีเดียวทั้งหมดได้ในขณะเดียว ไม่ใช่ มันก็เกิดการการที่เราต้มน้ำสะสมสติไปเรื่อยนี่แหละมันจะเกิดความเข้าใจตรงนี้เราจะ 学佛的菩应该更容易修，嗯，因为他走的每一步都要非常的小心，都要多一个决心在里面。那我们不要在空中，咱们也是一样，走每一步你要非常的小心，啊，搞不好就掉到悬崖下面去了，是痛苦的悬崖。在困难、在压力、在难题，帮忙哭，快哈，一起解决困难。 แต่ตอนมันสุขมันสบายเนี่ยก็ลืมเรื่องวิธีปฏิบัติธรรมก็หลงไปกับการโลก ก็เหมือนกับบางทีเราต้มน้ำถ้าเราก็ปิดเตาแก๊สหรือว่าเอาฟืนออก มันก็ไม่เดือดสักที那所以说我们呃今天是第六天哦，还有两天啊，呃回到家以后呢，呃就是说。 如果你回到家，突然家里有一些好消息，啊，比如说中彩票啊，啊，什么那个，呃，老婆生了个儿子之类的，啊，你就已经完全忘了什叫活的当下，你也不会想起来要休息啊。那如果在升职啊，呃，在涨点薪水啊，你就完全忘了。 什么时候客人说你你们才能想起我呢？想起我们呢？就是当你啊遇到困难的时候，你和老板炒鱿鱼的时候，啊，你老公跟你吵架的时候，你想起我们。客人说，就像我们在烧一壶开水，你们现在已经烧了很多了，已经可能百分之二十三、十四十了，你要继续烧下去。啊？ 你还没把它烧开，你就停了。你在贪着那种人世间的那种快乐的时候，进水又又怎么凉了啊？不是不会退哦，完全不会退哦，它又凉了。凉了，你回来再烧，回来再烧。我们很多好学员就讲，哎，我为什么进步啊？老师，我为什么进步？ เนาะดันั้นการฝึกทุกวันการฝึกทุกเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญ ฝึกทั้งในรูปแบบ แล้วก็ฝึกทั้งนอกรูปแบบนี่ก็ต้องทำคู่กันทุกนน现在大家在座的每一位都在活活上。 可能有的人这个活动里面比较掺杂一些呃不是很好的灵活，还有点杂质，慢慢来啊，慢慢来啊，都在活动上。接下去回到家里，一定要不管是固定的手动作和心情，每天你要有固定的时间，而且是生活当中最主要的，生活当中一点一滴多加一个。 ฝึกเพื่ออะไร ฝึกเพื่อให้จิตมีสติแล้วก็ปัญญาเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของเรา เห็นว่าไม่ใช่จิตก็ไม่ใช่ของเรานะมันเป็นของธรรมชาติก็ต้องวาง我่首先要多参与他们，为什么让每天多几个时段提起决心啊，而不是一天 我整天，从睁开眼睛一直到下班回来，我全是鼻子，全是入进去的。晚上睡觉前，我搞它半个小时、一个小时，不是这样。而是一天多几个时段，一个时段几分钟也好啊，多几个时段，让自己清醒，让自己出来，脸上的念头出来。为的是什么？大家就能说，为的是什么？为的是让你身体。 慢慢的去吸，去渗透这个身身体的身，不是我的；这个念头，这个心，也不是一个真实的念头、真实的我存在。慢慢去渗透，从他的生命中，从他的不断无常变化中，去发现你控制不了的，一个完全控制不了的，哪里是一个真实的我呢？ 可以吗？